Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ Հայ դիրքապահների ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է SVD տիպի դիպուկահար հրացաններ։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները այս շաբաթ կայցելեն տարածաշրջան։ Իլհամ Ալիևի վարչակազմը հերթական քննադատությունն է հնչեցրել միջնորդների հասցեին։ Նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը ԼՂՀ իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Թուրքիան անելիք չունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Ճանապարհների բարեկարգման ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել Հադրութի շրջանում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն Հոկտեմբերի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 240 գրակոց։ Հարավային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև SVD տիպի դիպուկահար հրացաններ 21 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են տիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մինչև այս շաբաթվա վերջ կայցելեն տարածաշրջան։ Այցի կոնկրետ օրը չի նշվում համանախագահները պատրաստվում են այցելել նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Իլհամ Ալիևի վարչակազմը ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցի նախաշեմին հերթական քննադատությունն է հնչեցրել միջնորդների հասցեին։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել է, որ պաշտոնական Բաքվում միջնորդներից եւ միջազգային հանրությունից հստակ քայլեր է պահանջում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ անցկացվող բանակցությունները մինչև հիմա հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթացի չեն հանգեցրել, ասել է Մամեդովը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, օրերս ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է Մարտակերտի շրջան եւ մասնակցել շրջենտրոնի եւ շրջանի Մեծշեն համայնքում մի շարք շինությունների բացման հանդիսավոր արարողությունների։ Իսկ մինչ այդ հանրապետության ղեկավարը այցելել է շրջանի ներքին հորաթաղ գյուղի վերակառուցված մանկապարտեզ, տեղում ծանոթացել նախակրթարանի պայմաններին։ Երկրի ղեկավարը գյուղական բնակավայրերում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանցի ընդլայնումը համարել է պետության արժև ծառացած կարևորագույն խնդիրներից մեկը, նշելով, որ այն այսուհետ լինելու է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ 27 փոքրիկների համար նախատեսված մանկապարտեզը, ուր կհաճախեն նաև հարևան Ծաղկաշեն գյուղի երեխաները, վերակառուցվել է պետական միջոցներով։ Դպրոցական շենքում տեղակայված մանկապարտեզի շենքի շինարարությունը սկսվել է 2 տարի առաջ։ Ծրագրի արժեքը 60 միլիոն դրամ է։ Համայնքի միջնակայք դպրոցի տնօրեն Մելանիա Դավթյանի խոսքով գյուղում նախադպրոցականի կարիքը շատ էր զգացվում։ Նույնիսկ ապրիլյան թեժ օրերին շինարարությունը շարունակվում էր, ասաց Կրթօջախի տնօրենը մուշի հարվածների տակ շնամու համազարկերը խլանում էին։ Վաղուց ենք սպասել նախակրթարանին, հիմա ուրախ ենք, որ կյանքի կոչվեց մակապարտեզը։ Հավաստիացնում ենք, որ այսօր պայմաններում, եթե մեզ տրամադրել են հեքիաթային այգում, այսու հետ մեր ուսուցչական կոլեկտիվը նախակրթարանում աշխատողները ել ավելի երանդով կաշխատենք, ել ավելի երանդով կլծվենք մտած սերնդի գործյան դաստիարակության գործին։ Հենց շահագործման առաջին պահից հավաստիացնում ենք, այս կրթարանից դուրս կգան այնպես փոքրացի քաղաքացիներ, ովքեր դեր կգանգնեն իրենց ողջերի ըստ կապալարու ընկերության տնորեն Նորայր Հարությունյանի նախակրթարանի հարմարեցված շենքը ոչնչով չի զիջում նորակառույցներին եւ երկար տարիներ ծառայելու է փոքրիկներին մանկապարտեզը ապահոված է անհրաժեշտ տեխնիկայով եւ գույքով եւ շինարարության ընթացքում եթե վերամոլոքում վերակառուցումը ավելի դժվար է մեզանից պահանջվեց ուժեղացման աշխատանքներ կատարել որպեսզի շենքը լինի ամուր քանի որ 25-30 տարվա վաղեմություն ունի ուժեղացման ռամա կառուցեցիք եւ տվեցիք բոլոր անհրաժեշտ ամրացումները որպեսզի շենքը ծառայի երկար Արցախի նախագահը մի շարք հանրարարականներ է տվել շահագրգիռ անձանց եւ հավաստիացրել, որ մանկապարտեզը խաղալիքների նոր խմբականակ կստանա։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Թուրքիան ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր չէ։ Համանախագահը կարող է փոխվել միայն ու միայն կոնսենսուսով, իսկ հայկական կողմը դրան դեմ է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, կոշտ արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, թե Թուրքիան կարող է դրական դեր խաղալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Նա նշել է, որ Թուրքիան անելիք չունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում մի շարք պատճառներով։ Թուրքիան անելիք չունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթաց, որովհետև մեր նպատակը, հուսով եմ նաև համանախագահ եկումների նպատակը մեկն է, հասնել փոխզիջումների արդյունքում խաղաղ կարգավորման, այլ ոչ թե ռազմական Թուրքիան պետք է իրականացնի իր պարտավորությունները։ Շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ եւ ամբողջական, որպեսի միջազգային հարությունը ստիպեր Թուրքիային կատարել իր կողմից ստանձնած Սյուրիխյան պարտավորությունները եւ ավելին նաեւ Թուրքիան պետք է ապաշրջապակի Հայաստանը։ Նա նշել է, որ այս տարիներին նաև ապրիլյան պատերազմում Թուրքիան ցուցաբերել է բացառապես հանցագործ ադրբեջանամետ պատերազմ հրահրելու դիրքորոշում։ Մեր նպատակը, հուսով եմ նաև համանախագահ երկրների նպատակը մեկն է՝ փոխզիջումների արդյունքում հասնել խաղաղ կարգավորման, ոչ թե ռազմական լուծման, ասել է Էդվարդ Շարմազանովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ղարաբաղյան հիմնախնդրում Թուրքիայի դերի վերաբերյալ բավական դիվանագիտական հայտարարություն է կատարել եւ ըստ էության ոչ մի նոր բան չի ասել։ Այս մասին ասել է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով Լավրովը ասել է, որ եթե Ղարաբաղյան հիմնախնդրում ինչ որ բարելավում լինի, դա ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում փողզիջում հնարավոր է, այն կարող է ինքնավար հանրապետություն դառնալ։ Այդ մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանն այսօր միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին տված հարցազրույցում։ Խելամիտ փողզիջումը հնարավոր է, ապագայում եթե մենք պայմանավորվենք, դա կարող է լինել ինքնավար հանրապետություն ասել է Իլհամ Ալիևը ու հավելել. Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տրամադրմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանում տեղական ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 250 կիլոմետր։ Վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են իրականացվել դրանց բարեկարգման եւ շահագործման ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը ճանապարհների վերանորոգման շահագործման աշխատանքներով զբաղվում է Արցախուղի Փակ բաժնետերական ընկերության հաջորդի տեղամասը, որը հանգրվանել Ազիող գյուղում։ Տեղամասը ղեկավարում է Միքայել Ասոյանը։ Սակավաթի կոլեկտիվը որոշակի աշխատանքները իրականացրել շրջանի տեղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման եւ շահգործման ուղղությամբ։ Բարեկարգման վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Հյուսիսարան Մայրուղուց Դեզափայտի Ստորոտ Խճապեր Թին Թաղեր Խանձաձոր համայնքները տանող ճանապարհների վրա։ Վերանորոգվել է նաեւ Հադրուտ Թավասեր Վարդաշատ ճանապարհը։ 2016 թվականին համապատասխան ծրագրերը մշակվել աշխատանքների իրականացնելու համար։ Սակայն Ապրիլյան քարորիա պատերազմը զախողել է ծրագրերը եւ Արցախում փակbaşıնետական ընկերության հադրուտի տեղամասը իր աշխատանքները սկսեց իրականացնել ռազմական բավարարական նշանակություն ունեցող ճանապարհների վրա ըստ եղամասի տնօրեն Միքայել Ասրյանի բարեգարտման աշխատանքները իրականացրել Հադրուտ, Թաղասեր, Ցոր, Բանազուր, Արաքել, Մեխակավան ճանապարհի վրա, ինչպես նաև Հին Թաղեր եւ Արևշատ ճանապարհների վրա։ Ներկայությամբ աշխատանքներ են տարում ժամանակներ ճանապարհների բարեգարտման ուղղությամբ։ Մեր այն հարցի, թե ինչ աշխատանքները իրականացում զմռան ժամանակահատվածում ճանապարհների նորմալ շահագործումը ապահովելու ուղղությամբ եղամասի պետը նշեց, որ միջոցները ձեռնարկվում ճանապարհների անանցանելի մասերում կուտակելու ավազ եւ խիճ։ Համապատասխան հայտ է ներկայ ներկայացրել ձեր դրելու տեխնիկական աղ։ Մնում է հուսալ, որ ձեռնարկված միջոցների շնորհիվ Կապահովի շրջանի համար շատ կարևոր ոլորտի տեղական նշանակության ճանապարհների անխափան սպասարկումը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Խաղողագործության խնդիրների մասին Ճարտարի բնակիչ Շահմուրադ Պետրոսյանի հետ զրուցել է Բելա Լալայանը։ Հողը սիրում է հոգատարություն ու խնամք, եթե հողի հանդեպ ուշադիր չլինես, նա քեզ բերք չտա, ասում է ճարտարի բնակիչ Շահմուրատ Պետրոսյանը, ով 90-ականների Արցախյան պատերազմում կորցրել էր ոտքերը, սակայն վճռել, որ ֆիզիկական խեղումը երբեք չպետք է խեղի իր կյանքի բնական ընթացքը։ Ծնողներից ժառանգություն ստացած խաղոյի այգին, որից տնական գինի ստանալու ավանդույթ էր ձևավորվել Պետրոսյանների ընտանիքում, խնամողի ձեռքի կարիք ուներ։ Գործն ուրիշին վստահելու կամ փոխանցելու մասին երբեք չի մտածել, չնայած առաջին հայացքից անհնարին էր թվում առանց ստորին վերջույթների հող մշակելը։ Դա տարիներ առաջ էր, իսկ այսօր ճարտարեցիները նախանձով են նայում Շահմուրադի ավելի քան 2 հեկտար պտղատոծառերի ու խաղողի այգուն։ Իդեպ աննկուն հողամշակը նաև համբերությամբ ինձ բացատրեց, թե ինչու խաղողի այգիններ հիմնադրելը անշահավետ գործ է, ինչու 1 լիտր ջուրն ավելի թանկ է, քան 1 կիլոգրամ խաղողը եւ այլն։ Այս տարածքում մենակ ձեր այգին է։ Հա, դե հրաշե չար տարբերություն չեմ դե էստի պրծած։ Էլ այգի տարկավեց։ Ինչքան խաղող է այգին։ Որպես փականած երկու հոգի ինձ ճարտարում։ Էմինին է 8 հեկտարա, իմս 2 մնացածը ենքոֆոզեն տուվազներն է։ Խաղող են բերքը ինչքանում։ Խաղող են բերքը հազնում ենք։ Մին 3-4 տոննա էլ կինիկ սարքում սա։ Այսինքն ձեր աշխատանքը արդարացնում է, վերհազնում եք։ Չէ։ Եկամուտը արդարացնում է։ Ասե, գերի մինտը, հա, ու։ Դե ասեք։ Խաղող։ հա։ <coughs> Ընդհանրապես Ձեռնատուչ գյուղացու համար։ Խը առաջ ձեռնատու այլ մենք ձեռնատուչ։ Աշին, մեծել հա։ բացատրին։ Ահա։ Որտե առաջ վարելա նույթը ջումս չէ սալյարկա։ հա։ Էլալա 4 կապիկ։ Խաղը էլալա 40 կապիկ։ Մեկ սալյարկան 400 դրամա, խաղը 130։ Դաս քան անգամ է թերթ պիրանված։ Ապա կապճան է դա ինչ է ծախում։ Մթերման գինը 130 30 դրամա։ Այս պահի դուրությամբ Մարտոնու հա։ շրջանում 80% խաղողագիներիմ խաղող գոյություն այգին գոյություն ունի, բայց խաղող գոյություն չէ։ Ինչնա պատճառը։ Պատճառը այն է, որ համասարան կարդաց մարդիկ չեն կրոցացել։ Ագրոնում չունի։ Ագրոնում ես եմ լի։ Այնա սարաշեկերետոն։ Եթե özümüz գիտես, եթե քիրի, ասե այնա ճարը փիչիլին շեկերետոն։ Մենք չծա ագրոնում ունենք թա չէ։ Ագրոնում ինչ անե։ Ոնց ինչ անե։ Ագրոնումը պիտի հետևի, ճարը փիչին թա չէ։ Ասմա չինի, ամա թորակեմ, չունեմ չի։ Ագրոնումը մեղք չունի։ Բայց ես էլ չբիզ թորակյան։ Ոչ բականացնում։ Ագրոնոմը մեղքը չոնե, բայց այդ ունցավ էր դու ինքնուրույն կարմս որոշում ընդունիս։ Ագրոնոմը ասում է, քեցեք փչեցեք։ Մարդիկ քյունիմ չ։ Բայց ես գյուդում այնա մամենտը գա եթե պես թողին։ Եթե դու հիվանդանաս, քեզ ինչքան էկոլտիկ կարող կարի չեն թողել չի։ Լավ, ես մի պեն մոզում հրցին։ Եթե ձեռնտու չի, այսքան խաղողի այգին ինչ է տեք մշակում։ Իշտս, պրոստը սամին հասկարակավ ընգումս։ Ես խաղողակին մենք չալենք, կալալա 2001 թվականին։ Այն ժամանակ բանվորական ուժը աշխատուժը ուտին ծալս օրվա վարձը ելել է 1000 դրամ սալարքան ելել է 364 խաղը ելել է 125 դրամ այդ պենավ որ հաշվարկն քրալ խաղակին եկամուտա բերալ հետեւաբար առաջ ընթանալը սալարքան թնգելա աշխատուժը թինգալա։ Այս պահի դուրությամբ աշխատուժը օրավարձը 6000 դրամ է կազմում։ Իսկ խաղողի արժեքը ընդամենը 5 դրամով ավարտրացավ։ Ընդ որում, սալարքան էլ դարձավ 9000 դրամ, այսինքն 3 անգամ թինգացալա։ Աշխատուժը 5 անգամ է թինգել 6 անգամ։ Խաղողը 5 դրամով։ Հետևաբար ինքնարժեքը բարձրացալա 130 դրամը փակում չի թերման գինը 730-ա, բայց ինքնաժեքը կյամը 100-120 դրամ։ Այս տարի ինքնաժեքը նստալը 160 դրամ։ Այդ հարցը համայնքի ղեկավարի հետ վարչապետին ներկայացրել է։ Ներկայացրալ եմ գյուղնախարարություն, ձեռնատու չխաղաղորդությունը զարգացնել գոնե 20 դրամով բարձրացնել խաղողի։ Գինը պատասխան ելելա։ Ձեր չտալիս վերացուրում։ Գինի օղի ձեռնատու է բայց իրացման մեծ դժվարություններ հնարավորություն չունի հանիք արտաքին շուկա ստիպված հազնումը գործարան են 130 դրամով թե ձեր ատալիս ձեր չտալիս տա ոչ մեկին չի հետաքրում հավանաբար հենց նշած խնդիրներն են որ ճարտարի 300 հեկտար խաղողի այգիների մեծ մասն անմշակ վիճակում է ինչն էլ բարձեցինք ճարտարի համայնքի ղեկավար Արթուր Աղաբեկյանի հետ զրույցում Այդ խաղողագիներից մոտորապես մշակում են 30 հեկտարը Մնացածը։ Մնացածը բաստովի վիճակում, բաստովի վիճակում։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մայրաքաղաքի փողոցների եւ բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգման ծրագրի շրջանակներում սկսվել են Ստեփանակերտի Իսակով 4A շենքի բակի եւ համար 2 պետական մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում ասֆալտապատման գործընթացը սկսելու համար, ինչպես նաեւ կառուցվում է հեղեղատար կոյուղու ցանց բարեկարգ փողոցը հնարավորություն կտա բնակիչներին եւ մանկապարտեզ հաճախող երեխաներին անվտանգ ու հարմարավետ տեղաշարժվելու։ Ասել է բարեկարգման աշխատանքների մասին ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության տեղհսկիչ Աշոտ Միրզոյանը։ Արցախ կատ փակ բաժնետիրական ընկերությունը հոկտեմբերին մասնակցել է Pan Armenian XR 2016 7-րդ միջազգային ցուցահանդեսին եւ գրավել առաջին տեղ։ Ընկերության փոխտնօրեն Եղիշե Մանգասարյանը նշել է, որ գրավելով առաջին տեղ արժանացել են մեդալի եւ հատուկ վկայականի։ Այս գնահատականը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ ընկերության արտադրանքի որակը իրոք բարձր է։ Նման գնահատականի արժանանալը ընկերության համար մեծ պատիվ է ու պարտավորություն, ասել է Արցախկաթի փոխտնօրենը։ Մարզասերների համար Երևանում հոկտեմբերի 9-ից 14-ը անց է կացվել 15-ից 16 տարեկան աղջիկների հանդբոլի առաջնություն։ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը տեղեկացրել է, որ Հասմիկ Հարությունյանի գլխավորած Արցախի հանդբոլի 15-ից 16 տարեկան աղջիկների հավաքականը մրցապայքարում գրավել է երկրորդ մրցանակային տեղ։ Նշենք նաև, որ առաջնության մասնակիցները Երևան քաղաքի Աչափնյակի, Նորնորքի, Շենգավիթի, Գարբոնով ակումբի, ԽՄՄ-ի եւ Ստեփանակերտի հավաքականներն էին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 6 աստիճան տաքություն։